hulle Mooses gegloe het, sal julle in my gegloe het, want hy het van mij geschreven. Maar als jullie sy geskrifte nie glo nie, hoe sal jylle my woorde gloe?